Donc ici, on est vraiment au cœur du système. entre le nord et le sud de la côte basque. Interkonexioari esker, ura eskastuko denean, ama iru mila metro kubiko edateko ur eramanen dira egun guziz. Ego lapurdiko, hirurogo eta mila biztan kontsumoaren heina da. Eta beste norabidean, sortzi mila metro kubiko iparera buruz, hots berrogo bi mila biztan beharra. Baina horrek ez du ura ordezkatuko, laster edateko uraren prezioa emendatu beharko da, Emanuel Alzuri, bidarteko hauza zapesa, edateko uraren arduraduna eskal elkargoan. Al evidenz, il faudra augmenter le prix de l'eau euh, pour raisons uraren prezioa emendatu beharko dela obren kostuak ariotzen ari da eta investizamendu handiak egin beharko ditugu ipar Euskal Herrian ura hornitzera heltzeko Galdera horiek eskenituen egiten duela ogoi, amar, bost da ere duela iru urte erran ezake eta azken bi urteetan euriko urko puruak asik euneko ogoi eta amar txipitu da. Geroa ikusiz, dudarik ez, diru gehiago eman beharko da par euh, euh le fait de mettre la main au portefeuille. Erreken heinen berri hartzeko, barometro bat sortu du elkargoak, bakotsak bere kontsumoa datu hori egokitzeko gixan, barometro hori bere webgunean begiraditaike. Idorte plana ere garatzen ari dira, eta jakin ipar euskal herrian, euntalarogoita amak pinta ur kontsumitzen duela biztanle batek egunero, eunta sei pinta bakarrik duela berrogoita amak urte. Ez que c'est une chance qui fasse aussi beau, aussi souvent.